Як тільки повернеться з погоні Немера, вже повернувся, схвильовано перепинив Максим. Полонених душ двадцять. Севоракшу спіймали теж. Частина третя. З Тегерина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили щоб збирались на весілля, на веселе погуляння, на криваве залицяння. Тарас Шевченко. Почувши, що сиворакшу спіймано, богом тої ж хвилини побіг його допитувати. Нестримна радість і надія на близьку зустріч з Оксаною опанували його. Спершу Богун навіть забув, що його кликав Хмельницький, і вже тільки дорогою, згадавши на мить про нараду, з досадою махнув рукою. Ах, почекають. Богунові здавалося, що він дуже швидко довідається від Северакши про все і зможе негайно ж повернутися до гетьмана. Але він помилився. Северакшу було поранено в голову, хоч, правда, і не тяжко. Він крутився і кривився від удаваного чи справжнього болю і довго давав дуже неясні відповіді. Лише після того, як терпець Богунові вже зовсім увірвався, і Максим з Приндяком розпалили багаття, щоб поставити Соворакшу погрітися, він не витримав і почав розповідати докладно. Але втішного розповів мало. Оксана у княгині Гризельди за покоївку здається, здорова. Певно, сама не схотіла лишитися в лубнах. Востаннє бачив Северакша Оксану після того, як Ярема перейшов був Дніпро і відправив княгиню з Фрауцимером і тяжарами до Варшави. Де тепер княгиня? Невідомо. Казали, що у Варшаві, але, можливо, що й у замості. Севоракша чув про це випадково, бо з Яремою був недовго і при першій же нагоді перейшов до конець польського свого давнього пана і добродія. Отже, надії Богунові не справдилися. Негайно ж допомогти Оксані не було жодної змоги. Тільки щасливий кінець війни зміг би її врятувати, але несподівана втеча і цілковите розпорошення польського війська під пилявою це ще не була остаточна перемога козацтва. Богун це знав краще від кого іншого. Він був переконаний, що є тільки один спосіб не затягнути війни йти в наступ і якнайшвидше кінчати ляхів. Але гетьман був іншої думки якусь таємничу владу над військом мав цей чоловік. Нікого так не любили і ні на кого часами так не лютували, як на Хмельницького. Здавалось хвилинами, що не кріпко держить він у руках булаву гетьманську, що значно більшу владу над масою мають кривоніс, чорнота, гладкий та богун. Але це тільки здавалося. Поміркований, обачний, нахильний вирішувати справи не силою зброї, а хитрістю, листуванням, трактатами. Хмельник в рішучі хвилини показував неабияку силу волі. Він передбачав те, що інколи навіть і не снилося його товаришам. Він завжди добре знав, що робилося у Варшаві, в Москві, в Цареграді, бо піклувався не тільки про силу і боєспроможність козацького війська, не тільки про його харчування, амуніцію, зброю, а й про те, щоб не вдарили на козаків з тилу, чи то цар московський, чи то гетьман Литовський, чи то князь Семигородський. Він любив гуляти і пиячити з голотою. Він, як ніхто інший з козацької старшини, тримав себе рівнею з простими козаками. І то здавалося цілком щиро. Але за пияцтвом, що інколи переходило всі межі, він ніколи не забував справ громадських. Він піклувався про найдрібніші дрібниці, прагнув усе знати, все зважити. Він нікому не довірявся цілком і бачив іноді підступи там, де їх не було. Але зате завжди був готовий дати відсіч, чи то справжнім ворогам своїм, чи то таким, як Кривоніс і Богун у щирості яких сумніву в гетьмана не було. Як не насідали на нього Богун, Кривоніс, Чорнота Кричевський, він уперто стояв на своєму. Військо стомлене. Спілка з татарами поки що не тривка. І Москва, і Литва, і Австрія, і Франція можуть несподівано дати ляхам допомогу. Одне виганяти панів з України, Зовсім друге битися з поляками в їхній отчизні. Шкода говорити много, закінчував він рішуче. Шкода говорити. Дочекаємось вибору короля, забезпечимо трактатами з ним непідлеглість і волю всього народу, козако руського. Станемо самі порядкувати в своїй хаті. Тоді видно буде. Богун пробував заперечувати. Ну, що з того короля, коли ми панів не приборкаємо? Нащо вже був король Владислав і той проти панів не міг здержати? А Кривоніс додавав роздратовано й ущипливо. Ай, Богдане, Богдане, оглядаєшся ти на передній і на задній. Занадто вже оглядаєшся. Ти як той лис, що впав був у яму та мав сто думок, як з неї вийти але так і не вибрав найкращої. Гляди, щоб і тобі того не було. Але Хмельницького це не переконувало. Богун був певен, що з цих трактатів нічого доброго не вийде. Хоч який був би король, а пани не зречуться своїх маєтностей на Україні. Пани завжди будуть панами. То що ж, знов підемо в ляцьке ярмо? не раз казав він товаришам. Знову пустимо до себе в господу ясновельможних. Але дивна річ, мало було таких, що розуміли, на що натякав Богун. Більше тільки всміхалися. Ні, вже тепер зась. Підпишемо з королем трактат, тільки він і буде над нами. А паню геть к бісовій матері всюди запровадимо козацьке урядування. Ага, так то й погодяться з цим пани та магнати, пробував заперечувати Богун. Один Ярема. Е, що там Ярема? Після пиляви та Львова навіть Ярема не насмілиться проти козаків. Богун знав, що такі думки навмисне поширює старшина, в якої на думці тільки свої права і привілеї. Він пробував говорити з простими козаками, з показаченим поспільством. Але й серед них панувало переконання, що, власне, з панами вже скінчено, і що після останніх козацьких перемог залишається тільки оформити здобутки народного повстання, підписати з королем трактат і запровадити по всій Україні козацький лад без холопа і без пана. Тільки Нечай і Кривоніс були тої ж думки, що й Богон. Але що вони могли зробити проти переважної більшості старшини? Був кінець березня 1649 року. Вже давно смеркалося, Тимко тільки що заснув, і Богун сидів коло нього тихо. Нехай успиться як слід. Невесело було Богунові. Тільки що розповідав він тимкові про втечу ляхів з під пиляви, про облогу Львова і Замостя, про врочистий в'їзд Хмельницького в Київ. Розповідав і знову переживав ці події, такі недавні і разом такі далекі. Богун устав обережно, щоб не розбудити тимка пройшовсь по кімнаті, сів край столу, схиливши голову на руки. І чого той нечай не їде? Здається, давно божий час. Нечай був уже тижнів зо два у Переяславі, у гетьмана. Там ішли нескінченні наради з королівською комісією, і все ще, здається, не підписано ніякої умови. А тут на пограниччі, у Вінниці і на Братславщині, де стояв полк Нечаїв, уже знову заносилося на війну. Тижнів три тому поляки несподівано захопили бар. Дехто з панів навіть уже пробував повернутися до своїх маєтків і почати слідство над підданими, що показачилися. Треба було якнайрішучіше дати полякам відсіч але не годилося робити цього без дозволу гетьмана. Отож чай і поїхав у цій справі. А що, коли гетьман не дасть допомоги, думав далі Богун. Що, коли обкрутили його там ляхи старшиною, воювати проти панів з самим тільки своїм та нечаєвим полком?